וישוב ביום ההוא אליפורני אל אהלו אשר נטע לו לשבת ויהי ימים יושב באוהל עם שריו אצילי הארץ ולפניו גדול עצה רב עליליה איש נשוא פנים ויועץ וחכם חדשים ונבון לחש וידבר אל המלך, תיפול נא תחינתי, אכלה אדוני, לכו ונלך אל בתינו ואל ארצנו, ועל נובדה לשבת באוהלים, והילחם עם יושבי האי הזה, הלא ידעת אם לא שמעת. את אשר רצה לסיחון ולוג וליושבי ארצם כל מלכים שלושים ואחד ויכו אותם וירשו את ארץ הנגב השפלה והערבה וכל חוף הים כל עם אשר יחריד אותם, כולם בחרב יפולו. הנה אדוני יריב ריבם, וקבע את קובעיהם נפש אביראה גמרי. מאת אחיך חרפתו אשר חרפום אדוני השיב גמולו בראשו Ki Adonai Elohim, Hu Elohe Elohim, Vadonai Adonim, Vladonai Haaretz Umloa, Umi Yuchal Im Shetakif Mimenu, Adonai Yilcham Lahem, Vehanviim Nibeu Lahem Lemor, Ofel Baktion Adecha, תיטה ובאה הממשלה הראשונה לבת ירושלים. אם לי ולקולי תשמע, איש אל ארצו יפנו. ויהי כשמו אליפורני את דברי האיש הזה. ואיחר לו מאוד, ויאמר איש הדמים, שקר אתה אומר אלי, אל היהודים אתה נופל. ויקצפו השרים עליו, ויאמרו להתרפות לב אנשי המלחמה באת, ומי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי. ki at ziel at jerushallaim weit pesse hu veicha ve khay neves כיוון מוות הוא, ויען המלך, יען כי דיבר טוב על היהודים. כמשפט הזה אעשה לו, את משפטו חרצתי, לכו ותלו אותו, מהלאה לשערי ירושלים, ידיו אסורות ורגליו לנחושתיים. אל תמיתו, אך ברעב ובצמא תניחו, לחורף ביום ולקרח בלילה, והיה ביום ההוא יראה את נקמתי מיושבי יהודה וירושלים עבדי יאכלו והוא ירעב עבדי ישתו והוא יצעק מכאב לב ויכהו פעם אחת ולא אשנה לו יבונה ויושיעהו ומימידי יצילהו ויצב את עבדיו לאמור, יאסרוהו באבותים חדשים, ויתלוהו ויניחוהו וישאת עיניו בשמיים ויאמר אמות הפעם אחרי ראותי נקמה מאליפורני ומעמו ויעמוד בין השמיים ובין הארץ שלושה ימים ושלושה לילות לחם לא אכל ומים לא שתה